Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում մեր ձայնասրահում Արցախանդար պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնորեն Արթուր Օհանյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անտառային ծածկույթը կազմում է 280.000 հեկտար տարածք։ Հարուստանտառը բնության պարգևն է Արցախին։ Արցախանտառ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից վերահսկվում է անտառների օգտագործումը։ Ինչ իրավունքներ ունեն անտառ օգտագործողները եւ իրավունքների խախման դեպքում ինչ պատիժներ կարող են կրել նրանք։ Իմ զրույցը Արթուր Օհանյանի հետ ծավալվում է այս եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ։ Ինչու այսօր մեր ձայնասրահում հյուրընկալում եք դուք, որովհետև անմիջապես ձեր գործը կապված է նաև գյուղի հետ, անտառների հետ, որովհետև Արցախյան շատ գյուղեր, գյուղն ու անտառը կողք-կողքի են։ Նախ պատմեք ձեր աշխատանքների մասին։ Ընդհանրապես ասենք կազմակերպությունը իրականացնում է անտառների պահպանություն, պաշտպանություն։ Հիմնական գործառույթը այսօրվա դրությամբ երկու գործառույթն է, չնայած ըստ ծառայության պետք է լինի կային կառավարում, նաև վերահսկում են անտարօգտագործումը, որպեսզի ասենք այն կատարվի ճիշտ նպատակային։ Հիմնական գործառույթը այդ է։ Բնության պարգև է հարուստ ապարը, հարուստ բնությունը, ինչպես է կարողանում պաշտպանել այդքան անցայրած իր անտառները, ինչ մեթոդներով, ինչ ձևերով նախ որպես հասկանալի լինի, ինչպես նշեցի, մենք իրականացում ենք անտառների պահպանությունն հիմնականում։ Անտառների պահպանությունը իրականացում ենք երկար, մենք ունենք 280.000 հեկտար տարածք, որոնց վրա ողջ Արցախում, ողջ Արցախի անտառային ծածկույթ, որոնց վրա հսկողություն են իրականացնում 128 անտառապահ 19 անտարապետի օգնական եւ 20 անտարապետ նշված մարդկանց միջոցով էլ իրականացնում ենք վերահսկողություն եւ պահպանություն։ Հատատեղերը տրամադրում ենք անտարօգտագործողների թույլտվությունները տրվում են լիազոր մարմինի կողմից անտարօգտագործողներին, ասենք ձեռնարկատերերին, որից հետո մենք տրամադրում ենք հատատեղեր եւ այդ հատատեղերը վերահսկում են մեր աշխատողները անտարապահների միջոցով վերջում հատատեղերը օգտագործելուց հետո տեղազնությունով հետ ենք ընդունում, որ เป զի ավելորդ հատումներ չարաշահումներ չլինեն։ Պանոանյան փայտից ստացած յուրաքանչյուր իր միշտ էլ թանկաճույք է եղել եւ Արցախը հարուստ է նաեւ այնպիսի ծառատեսակներով, որոնց մշակումից կարելի է ստանալ շահույթ խնդրի մի քանի խոսք այդ մասին եւ ինչ է արվում այդ ուղությամբ, եթե կարծում եմ այստեղ տեղին է նշել, որ տարիներ առաջ մեր լավ բարեկամ մեր հայրենակից Լևոն Հայրապետյանը Վանքում բացեց փայտամշակման գործարան, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով փակվեց։ Նախ ասեմ, որ ինչպես դուք նշեցիք, մենք ունենք թանկարժեք ծառատեսակներ եւ սովորական, այսինքն այժմ տեսակներ, որոնք օրգանան որպես վառելափայտ, եթե ձեր նշած Լևոն Հայրապետյանի ներդրումը Արցախում ժամանակին որ կատարվել է, այդ ժամանակ ես չեմ աշխատել, աշխատել եմ 12 թվից ես աշխատում։ Իրանք էլի աշխատում են քիչ քանակներում փակված չի իրանք։ Ուղղակի ասենք իրանք ավելի շատ ունեն կառավարիչ խնդիր իրանք աշխատատեղերը օգտագործելու համար։ Իսկ ընդհանուր առմամբ Արցախում մոտավորապես 6-7 ձեռնարկություն կա, որոնք որ մշակվում են հայտ։ Այն որ ժամանակին անում էր Վանկլեսը, մեկ ձեռնարկություն այսօր այդ նույնը իրականացումն է բրիկ Գետ սպան, Տեխնովոց սպան, Ինտերսերվիս սպան, Մաքսուտ սպան եւ էլի կամ ողապի ես նշեցի ամենամեծերը գործավալուն գործերն անում։ Նշած ձեռնարկությունները հիմնականում ասենք աշխատում են մեծ ծավալով ու թանկարժեք ծառապեսակների հետ։ Այսինքն արտահանում են կաղնի, Նշեմ նաև, որ այդ մեծ ձեռնարկությունները, որոնք որ ես թվարկեցի, եւ ընդհանրապես այսօր մենք ունենք գործընկերներ, անտառօգտագործողներ, մինչև 100 գործընկեր մեծամասնությունը վարարապետի մտերումով են զբաղվում, բայց մոտ 10-15 ձեռնարկություն կամ նաև փոքր ձեռնարկություններ, որոնք փոքր ցավալներով են, ասենք, տախտակի գործով զբաղված։ Իրանք քիչ քանակությամբ արտահանում են կատարում անտարից, գործապայտ ու տախտակ են քաշում եւ իրացնում։ Նաև նշեմ, որ այդ ձեռնարկությունների միջոցով այսօր մենք ապահովում ենք մեծ քանակի աշխատատեղեր։ Մոտավորապես կարելի է ասել, այդ խոշոր ձեռնարկություններում ամեն ձեռնարկություն 50-ից 100 մարդ աշխատում մշտական սեզոնային մոտ 50 մարդ ավելանում է։ Պանոյան, նշեցիք, որ ունեք 100-ից ավել գործընկերներ, այստեղ ցակեց նաև հաջորդ հարցս, Արցախում գրեթե չկա մի այնպիսի բնակավար, որ սփռում ապրող մեր հայրենակիցները դրանց կողքով անտարբեր անցնեն։ Ասել է թե չեն կարող հարուստ անտարի կողքով նրանք անտարբեր անցնել։ Սփյուռքահայ գործարարները նկատի ունեիք ոչ մի ուրախություն մեզ երևի։ Ես գտնում եմ, որ իհարկե շատ լավ կլներ, որ նաև Սփյուռքից կատարվող այդ ներդրումները աշխատեին, բայց այսօր լրի տեղական ձեռնարկությունները, կոնկրետ արտասահմանյան ձեռնարկություն կամ Սփյուռքահայերի կողմից ներդրված ինչ որ ձեռնարկություն չկա մեր մոտ, տեղացիներն, արաբացիներն են ասում, այդ կառույցները սարքել ու աշխատացնում են իրանք։ Իսկ ինչպես կարելի է այդ գործարարների ուշադրությունը սևեռել մեր հարուստ անտառների վրա։ Ինչ ձևով։ Օրինակ դուք առաջարկներ անում եք, կան այնպիսի մարդիկ, որոնք տեղյակ չեն կամ տեղյակ են ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով չեն կարողանում սկսել այդ գործընթացը կոնկրետ մեր հետ կապված գործառնակ կամ առարկների վերումով նմանատիպ հարաբերություններ չկա, սփռքայի հետ, որ մենք ինչ որ բան առաջարկենք, իրանք մեզ չեն մոտեցել։ Հնարավոր է, որ իրանք ասենք այսօր մեր լիազոր մարմինի ղեկավարին են մոտենում, իրանք ուղղություն տալիս են, մենք տեղի եկել չենք էլի։ Իսկ եթե լինեն չեք մերժել։ Իհարկե ոչ։ Շատ բարի տարբերություն, եթե այդ նույն գործառույթները պետք է իրանք իրականացնեն ու հատարը օգտագործեն ըստ օրենքի, ըստ մեր մշակված կարգի, ինչ խնդիր։ Պարոն Մոհանյան, ես ապրում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության բնակիչ եմ, եւ այսօր փայտի առաջ շուկան ինձ դրթում է, որպեսզի ես փայտ գնեմ Արցախից, վառելափայտ իհարկե, եւ տեղափոխեմ Հայաստան։ Ունեմ այդ իրավունքը։ Ըստ կառավարության որոշման Հայաստանի Հանրապետություն արտահանելու համար կա սակագին 3000 դրամ։ Չկա խնդիր Հայաստանի քաղաքացիները այս պահի դրությամբ առնում են մեզնից առալափայտ 3000 Ձեզնից ինիկատիվ ունեմ, ձեր ընկերությունը նույնպես ունի։ Մեր ընկերությունից, եթե ուզում են իրանք որ կոնկրետ հատումը իրականացնեն, դիմում են մեզ, կան մարդիկ, որոնք ունեն բարեկամներ, մեկը եղբայրից տեղ ապրում, քույրը ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Քույրը դիմում է, որ ես 10 մետր առալափայտ եմ ուզում արտահանել Հայաստանի Հանրապետություն 3000 ու մեզնից գնում է տոմսը ըստ հատատեղի ու արտահանում առանձնացված հատատեղեր ունենք Հայաստանի Հանրապետություն արտահանելու համար այդ հատատեղերից իրանց 10 մետրը կտրում են, բարձում են, տանում են։ Այո, իսկ եթե ցանկանում եմ ուղակի գնել, իսկ եթե ցանկանում եք գնել, իմ նշած մեր 100 գործընկերոջից մոտորապես 70-ը զբաղվում է վարելափայտի մթերումով, որից մոտորապես 50%-ը արտահանման հետ կապ ունի, այսինքն իրանք այն գլխից թույլտվություն լիազոր մարմնը ստացել են արտահանման նպատակով գործունեություն ծավալելու համար։ Եվ ինչ գնով Եթե չեմ սխալվում, մենք կոնկրետ ձեռնարկությունների հետ իրանց գների հետ կապ չունենք ու չենք մտնում այդ գործընթացի մեջ։ Այո։ Բայց իմ ունեցած տեղեկությունով 12000-ը սահմաններում։ 12000-ի եւ ցանկացած խորանարդ մետրի համար պիտի վճարվի 3000 դրամ։ Ոչ, այդ ձեռնարկությունը, որը որ արդեն մեզնից ձեռք է բերել արտահանել, դա արդեն Իրաննա թույլտվությունով, այդ նույն 3000-ը մցրած։ Այդ 3000 կոչվածը արդեն մտնում է իրանց 12000-ի մեջ։ Որտեղ են գտնվում այդ ձեռնարկությունները։ Ստեփանակերտ քաղաքում եւ շրջաններում։ Հանրապետության տարբեր շրջաններում, թե ամենտեղ։ Բոլոր շրջաններում կան նմանատիպ ձեռնարկություններ։ Եվ ինչպես են կոչվում այդ ձեռնարկությունները։ Ինտերսերվիս ՍՊ, Կարնի ՍՊ, Հայկ Ստեփանյան ՍՊ, Բրիկետ ՍՊ, գործափայտի հետ անտարից իրանք արտանում են պարտադիր, ասենք նաև վարելափայտ, բայց ոչ թե իրանք օգտագործած, այլ նաև առանձին բողի գործափայտի իրանք հատուկ վերցնում են վարելափայտի նպատակով, ու այդ քանակից են արտանում կատարում։ Նաև իհարկե իրանց ասենք, եթե հատումներ են կատարում գործափայտի ու մնաց հորտը վարելափայտը նույնպես արտահանում են։ Եվ ոչ մի խնդիր չի ծագում Հայաստան տեղափոխելու համար։ Ոչ մի խնդիր, եթե նշված ձեռնարկությունները, որը որ ես նշեցի, դրանք 100% ունեն։ Այո։ Ու կան էլի ձեռնարկություններ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում 25-30 ձեռնարկություն կա, որոնք որ արտահանման նպատակով ձեռբերած վարելափայտում են ու իրենք ունեն նաև համապատասխան փաստաթղթերը արտահանման հետ կապված։ Այսինքն եզրակացություն, որը լիազոր մարմինն է տալիս արդեն վերջնական թույլտվություն։ Եվ նաև սկզբնական ձերբերման փաստաթղթերը ունեն, իրենք 12000-ով եթե փաստաթղթը գրում են ու վարդապետը տալիս են, նաև եզրակացությունը հետը տալիս են միանգամից։ Տվյալ բնակիչը, ով որ ուզում է այդ ձերբերի վարդապետը, ոչ մի վազվզուկի մեջ չի մտնում առանց խնդիրներ։ Միանգամից ձեռնարկությունից բոլոր փաստաթղթերը փայտի հետ ձեռքաբերում ու շարժում Հայաստանի հանրապետության հնարավորություն։ Իսկ եթե փայտ եմ գնել սովորական մի գյուղացուց եւ ցանկանում եմ դարձյալ տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետություն։ Սովորական գյուղացուց փայտ գնել արտահանել հասկացությունը արդեն գալիս է որ մեր կանոնակարգը խախտվում է։ Ես սկզբից նշեցի, որ մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետություն արտահանման համար տրամադրված հատատեղեր եւ ունենք ներքին սպառման համար տրամադրված հատատեղեր։ Եթե փայտը ձերքաբերում ներքին սպառման համար հատատեղից արտահան հնարավոր չկատարած պարտադիր բնակիչ է Հայաստանի քաղաքացին, ով ձերքա բերում տվյալ վարելափայտը, պետքա ձերք բերի կամ եթե ֆիզիկական հանդավադեր բերում հատատեղերից, որը որ հատկացված է ֆիզիկական անձանց Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխելու համար եւ երկրորդը հայ կազմակերպությունից, որը ես սկզբից նշեցի 12000 օրեր կա բերում ու ինքը բոլոր փաստաթղթերը տալիս է։ Պարոն Օհանյան, եւ վերջին հարցս հավատում եք, որ Արցախի հարուստ անտառը երբևէ արցախցու համար կդառնա շատ ավելի եկամտաբեր աղբյուր, քան այսօր է։ Ես մի քանի անգամ նշել եմ, եթե անտարօգտագործումը իրականացվի ճիշտ, ինչպես գրվում է անտարային օրենսգրքով, ինչպես կա մշակված ձևեր անտարօգտագործելու համար, համոզված եմ, որ ժամանակի ընթացքում ավելի մեծ արտադրություն կտանք, ավելի կազմակերպեն կամած-կամած կատարելագործումը։ Շնորհակալություն։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հյուրներ Արցախանտար պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն Արթուր Օհանյանը։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Բյուրեգիկ Բաբայանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։